to pensjonistdamer møttes i parken og kom fort i prat sammen. Så begynte de å snakke om ektemennene sine. Men Karsten døde i forrige uke, sa den ene damen. Han var rik og kålokkeren og skulle ta opp et fint gålhode til middag. Plutselig fikk han hjerteinfarkt og døde. Hva gjorde du da? sa den andre damen. Jeg åpnet en boks erter stedet.